บุ๊กทูสิบเอ็ดเอลวาเอลวาเดือน månader månader มกราคม januari januari กุมภาพันธ์ februari februari มีนาคม mars mars เมษายน april april พฤษภาคม maj maj มิถุนายน juni, juni, มีอยู่หกเดือน det är sex månader. det är sex månader. มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม Januari, februari, mars, januari, februari, mars, เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน april maj och juni april maj och juni กรกฎาคม juli juli สิงหาคม augusti augusti กันยายน september september ตุลาคม o c t o b e r o c t o b e r พฤศจิกายน november november ธันวาคม december december และยังมีอีกหกเดือนด้วย Det är också sex månader. Det är också sex månader. กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน Juli, augusti, september, juli, augusti, september, ตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม oktober, november och december. oktober, november och december.